Би сега да споделам со вас два, две занимливости, кои што се случија неодамна, во оваа година, не знам точно <clears throat> кога, дури мислам првава занимливост дека беше спомена датум 9 февруари, толку скоро, минатата савота. Именно зашто станува збор. Дали знаете кој е најстарото дрво на светот. Е, вака да го поставам прашањето. Да, прво, прво, кој вид на дрва доживуваат голема старост? Колку живеете? <laughs> Добро. <laughs> И јас што да читав на времето за него, да изветреа тоа. Поточно складирано е некаде во, во тврдиот диск, ама немам пристап до него. Се тврди дека, значи, мејадата сабота паднал, сам по себе се срушил, а, така наречениот мамриски даб, за што станува збор? Тоа е еден даб, за кој што се верувало со векови наназад, дека е истото дрво, под кое што Аврам се сретнал со со тројцата, да. Се сретнал со Господ, е, И сега, се реферуваат да дека Тројца ја символизират Света Тројца и така натаму, не е тоа толку битно. Имено текстот се наоѓа во врска со таа средба во Битие 18.10. Би сакал да го отвориме да го прочитаме. Создавање или прва книга Моисеева или Битие 18.10 18 глава. Десетиот стих. Всъщност од почетокот на целата глава, не знам зашто новиот превод знае да упропасти некои работи, но ајде. Почнемо да читам от првиот стих. Потоа на Аврам му се јави Господ кај светите дрвја се вели тука. Во Бабре, кога седеше пред вратата од шаторот свој на планина. Откако ги крене очите свој, виде тројца мажи како стојат спроти него. Откако ги виде, им притрча во пресред пред вратата на шаторот и им се поклони до земи и рече Господи, ако сум нашол милост пред Тебе, немој да го одминеш слугата свој. Ова Господи не дека Аврам препознал со кого има работа, туку едноставно мислејќи дека му се обрке на некој странец, му вели господин. И го третира како, како да му е нему господар, чисто од учтивост, а како да тој е слуга, подготвен да послужи. Ке ви донесат малку вода, и ке ги измијат носете ваши, се мисли на неговите слуги, па одморете се малку под ова дрво. Ево тоа дрвото. И са повеќе не мора да читаме. Што се случува? Се случува тој муабет со Сара, околу незината бременост, незиното неверување, кога се насмејала и така натаму. Е сега, овој даб, во близина на Хеврон, значи во Мамре или Мамрија, како што ја викаат. Според научните испитувања, наводно бил стар 5000 години и бил жив се до 9 февруари, значи до минатата сабота. Со векове се верувало дека тој е едно од тие дрва. Значи, во времето на Аврам веројатно било цела шума таму, или повеќе такви дрва, од кое што ова останало со векови како единствено преживеано на тоа место. И ете доживело смрт. Инако карактеристично е дека целата целиот тој плат каде што се наоѓа дрвото бил откупен од страна на еден русин во 1868 година, па потоа тоа било поклонето на, донирано на Руската православна црква и таму бил основан некој руски манастир. И јас првпат за овој даб разбрав кога ја читав книгата на Павле Борович, библијскиот прирачник, првата книга, каде што Павле Борович зборува за Палестина, за места и настани од библиската историја во Израел, на таа земја. И тогаш, мислам, во таа книга се споменува дека руски монаси го чуваат дрвото, затоа што веруваат дека е истото дрво од времето на Авраам. Но постои, едно друго верување, кое што тој дека бил жив и здрав Дабот, се пронесувало од генерација до генерација, а тоа е дека кога ќе умре тој даб, наводно, тогаш близо ќе настапи крајот на светот. <laughs> Е сега, дали ќе настапи <laughs> толку близо, како оваа година, да речеме, ние не можеме да тврдиме и да шпекулираме. Ово го споделих само како занимливост. Но сега следи една втора занимливост, која е таа Во Израел деновиве да се случи се случи, се случуваат некои навидум чудни работи. Да не бегаме далеку, подалеку од адвентизмот, секавате дека е Сеновска, Девид Гейтс расшири едно видео на интернет, каде што предвидуваше дека нешто ќе се случи оваа пролет. Поточно за во март 2019 година врз база на некои негови толкувања на пророчките времиња, споменати во Данијел и Откровението. тоа нешто слично на оваа тема се шири една друга вест во денешниот Израел, имено еден а, еврејски верски сајт по име Breaking Israel News на англиски јазик објавил на 22 јануари оваа година неверојатна вест дека нивниот еврејски месија ќе се појави пред да се одржат следните парламентарни избори во државата Израел, а тие се закажени за да се одржат до 9 април оваа година. Сега, много е лесно да речеме, уште еден лажен Христос, уште еден лажен пророк, уште едно лажно пророќство – како и мнози до досега. Но, бидеќи зборувам на темата Божијето царство и бидеќи го споменавме називот Царство Израелово, и бидеќи и денес на библијската полка малку стана збор околу предвидување на датуми за второто Христово доаѓање, за судниот ден и така натаму. Мислам, споменавте дека некој верува, некој сега покојни браќа, да не повторувам имиња, дека Господ ќе дојде, ќе дојдеше пред, уште пред 2000 година. Така. Е сега, мнозина и во Израел го имале истото верување. Но, ми сега само да ви прочитам дел од текстот, што беше објавен во врска со ова неверојатна вест од еден израелски сајт. Имено, а, пророштото наводно му припаѓа на некој така наречен ултраортодоксен рабин по име Шаим Каниевски, кој што припага на на тоа ултраортодоксно крило на јудаизмот, кое што на еврејски се вика Хареди, и кој што а, не само што функционираат како некоја верска струја, туку истовремено имаат и политички огранок. Значи, планираат да учествуваат на, на парламентарните избори. Може би и до сега учествувале порано. Не сум запознат. Како политичка партија, Хареди. Но, значи конзервативна, ултраортодоксна партија во, во Израел. Именно овој а, рабин се, пренесува, се пренесува една интересна случка која што наводно се случила овие денови, а овој рабин инако е многу почитуван во Израел, до сега бил многу почитуван, значи го сметале за многу озбилен човек и не за човек кој што е спремен да тропне некоја глупост или да даде некоја неозбилна изјава и така натаму. Наводно некој млад дечко студент, самиот евреј, како студент на јудаизмот, дошол во Израел, значи живеел надвор од Израел, во диаспората, но дошол во Израел да студира, да студира јудаизам, да стане рабин, и престојувал во домот токму на овој рабин, Шаим, и сега приказната вели вака, дека овој дечко бил толку заинтересиран за сите еврейски толкување на Библијата, на пророќствата, на се што е поврзано со доаѓањето на Месија и така натаму, и толку заинтересиран, значи, за верата, што во една прилика побарал од својот домакин, Дали е можно да ургира кај израелските власти, бидеќи се работи за угледен рабин, да можат на дечкова да му да му дадат, да му издадат израелско државјанство, за да гласа на престојните парламентарни избори, значи на 9 април годинава во Израел, и за да може да гласа токму за оваа верска партија Хареди. И рабинат на, на тоа барање одговорил вак. А, нема потреба, нема потреба да добиеш државенство и да гласаш, бидеќи Месија ќе дојде и ќе се појави во Израел пред да се одржат парламентарните избори. Да не ве замарам со остатокот од текстот што е објавен на овој сајт. Само би сакал да додадам дека сето ова мене ми изгледа како една пропагандна патка на израелската тајна служба БОСАТ, која што деновиве засилено се подготвува за војна против Иран. Ако се секјавате, војната против Иран е нешто што НАТО пактот одамна да го планира, уште минатата деценија, и да се прашувал Израел, бидеќи Израел се состои од луди фанатици, кога е во прашање војна, таа војна ќе започнеше уште тогаш, минатата деценија. Меѓутоа, Белата куќа го не му дава дозвола на Израел да го нападне Иран, односно го спречува да не го нападне, од разни причини, од кои најмногу најбитни причини зашто НАТО не се решава се уште да го нападне Иран е, што мисли, што? Па, рускиот страф дека дека Иран ги поседува сите најнови достигнување на руската воена технологија и затоа не сакаат да го нападнат. Иако би го нападнале. Од друга страна па Иран, тие се фанатици исто така, на свој начин. И еден нивен генерал изјавил деновиве дека Иран е целосно подготвен за војна, неговите сили се спремни да го уништат Израел. Еве да, каква реторика се употребува. Што ќе се случи? Ќе видиме. Господ да чува. Се молам и се надавам да не се случи ова. Може би сепак ќе се случи. интересно е зашто во сета ова политичка игра се вметнува ова идеја за доаѓањето на Месија и тоа пролета оваа година, толку скоро. Да се подготви и израелското, и, вопшто, и американското, и протестантското, бидеќи многу протестанти се денес забегани, кога е Израел во прашање, јавно мнение за војна против Иран. Знаете, и Трамп размислува на таа бранова должина, но Господ до сега ги спрачуваше на еден или на друг начин. Јас се надавам дека Господ ќе ги спречи и сега и се молам да не страдаат многу недолжни луѓе и од двете страни. Но ако се случи, тоа ќе биде уште едно големо исполнување на Христовите пророќства, на пророштата што ги кажа вистинскиот Месија пред скоро 2000 години, дека во последното време ќе слушате за војни и гласови за војни, Тоа се уште не е крајот. И веднаш тоа следниот знак кој беше, ќе се појават многу лажни пророци и лажни Христоси. Еден од нив е, може би, ќе биде и уште еден нов лажен еврејски месија во Израел оваа година. Толку са овие занимливости. може да бидат составен дел од темата, бидеќи малку ќе продолжиме на оваа тема. Зборувајќи за Божито царство, значи и мејатата сабота застанав на прашањето зашто пак учениците го нарекле царството Израелово, кога го прашане својот Господ, непосредно пред Неговото вознесение. Господи, во кое време ќе го востановиш царството Израело? Значи, рековте затоа што евреите тоа го очекуваат. Тоа е се, тоа е се што евреите очекуваат. Значи, кога Христос зборувал за царството додека бил на земјата, како што читаме во Евангелијата, како што читахме мејатата самото, кога зборува за сидаповото семе, за тримери, брашно, бисер и така натаму. И на повеќе места го нарекува, освен Божиот царство, го нарекува небесно царство. Многу пати го нарекува небесно царство. Сакал да им го скрене вниманието на евреите, дека царството што Господ ќе го воспостави, е реално, меѓутоа не е не е царство од овој свет, не е некој, некој политички проект, какви, какви што се земските царства. Во христијанството пак се појавил, се појавил спротивниот проблем. Царството Боже да се смета само како нешто небесно, значи, или како ветар и магла, што реков малку банално минатата сабота, затоа што повеќето христијани имаат денес сваќање, традиционални христијани посебно, дека Царството Небесно тоа е задружниот живот, кога, кога ќе отидеш без своето тело на небо или било каде, во некоја друга димензија на постојање. И дека е тоа само тоа, дека не, нема некоја допирна точка со, со со овој свет, животот во овој свет и така натаму. И затоа тие исти христијани, дори ако се многу ревни православци или католици или протестанти, се надеваат, сите тие се надеваат на некое земско царство, на некоја земска држава во овој свет, а Божито царство го сметат само како фигуративен израз за задгробниот живот. И тоа е исто така погрешно свакење. Точно е дека Божито царство е небесно. Затоа што не е од овој свет. Има небесно потекло. Но точно е дека е реално и дека реално како вистинска држава ќе биде воспоставено на оваа планета. Е сега денес, бидеќи зборувавме и за трубите на во библиската полка, и заклучивме дека постојат забуни околу двете толкувања на трубите, историското толкување од една страна, која што потекнува од пионерите, тоа не е толкување нито на Ранко, нито на било кој современ писател. Тоа е толкување што потекнува од пионерите, од почеток, што од времето на Милија, Филијан Милер, И ова друго футуристичко толкување кое што јас го изнесував и порано од ова место. Постојат, значи, проблеми, како што споменавте, во разбирањето на некои детали и во двете толкувања. Некои веќе беа посочени. Еве да ви додадам уште една забуна уште, малку повеќе да го збунуја Борче, например, ова вечер. Да, го, да ја отвориме петата труба, да ја прочитаме. Каде се наоѓа таа? Да примеш да, Откровение, девета глава, и во врска со оваа труба, адвентистите од времето на Вилијам Минер. изградија цело едно пророчко предвидување кое што на вистина се остварило, било објавено, тоа беше толкувањето на Јосија Лич, и било објавено во тогашните адвентни списанија, што ги издавале милери, милеровците во, на 1. август 1840 година и Елена Вајдко коментира тоа во големата борба, ако читате во врска со Милеровото движење. На 1. август 1940 година било објавено предвидување дека врз база на, на адвентото, на толкувањето на тогашните адвентисти на петата труба, само 10 дена подоцна, значи на 11. август 1840 година, Отоманската империја или тогашна Турција на да која што припаѓаше и овој регион тука во тоа време, ќе капитулира пред големите христијански кобајаги сили од тоа време, поточно западните сили Англија и Франција во тоа време. И тоа предвидување се исполнило. Десет дена подоцна, откако адвентистите го објавија, врз база на нивното толкување на петата труба, На 11. август 1840 година Отоманската империја на вистина побарала а, протекторат или заштита од а, тогашните европски сили, на прво место Англија, и Англија потоа, знаете, и Берлинскиот конгрес, и ревизијата на Сан-Стефанскиот договор. Сето тоа а, биле неизини Сето тоа било неизина надворешна политика, како да ги брани отоманските интереси на Балканот, а како да се спротивстави на руските интереси на Балканот и на руското влијание на овие простори. Но, што вели петата труба? Ајде да прочитаме целиот текст. Затруби и петиот ангел. Почеток од деветата глава Откровение, така? Затруби и петиот ангел. И видов звезда како падна од небото на земјата. И беше даден клучот од кладенецот на бездната. Па го отвори кладенецот на бездната и од кладенецот излезе дим како дим од голема печка. Сонцето и воздухот потемнеа од димот на изворот. И од димот се појавија скакулци по земјата, и им се даде власт каква што имаат земните скорпи. И им се рече, внимавате се до четвртиот стих, до овие скакулци што им се рече. И им се рече, да не ја повредуваат тревата по земјата, ниту какво и да било зеленило, ниту некое дрво, а само оние луѓе кои немаат печат Божи на челата своји. Понатаму текстот вели, и им се даде не да ги убиваат, туку само да ги мачат пет месеци. И мачењето нивно беше како мачење од скорпија, кога ќе касне човек. Толку страшно е тоа мачење, што шести стих вели, во тие дни луѓето ќе бараат смртта. Што ќе бараат? Смртта. Дали турците беа толку страшни да сакаа нашите предци попрво да умрат? отколку да продолжат да живеат. Малку чудно, а? <laughs> Се разберем на едно толку. Ке посакаат да умрат, но смрта ке бега од нив, вели текстот. Нема да може да умрат. Ке мора да бидат мачени од овие скакулци. По својот облик, сакултите личаја на кони приготвени за војна. На главите нивни имаше нешто слично на златни венци, а лицата им беа како лица човечки. Имаа коси како косите на жени. Турците имаат долги коси. А забите им беа како заби на лавови. Е, ова сигурно турците немале вакви заби. <laughs> само може да биде сигурно, нели? Освен ако си, во тоа време немало да си купиш вампирски забија од некаде, од некоја продавница. И има оклопи како оклопи од железо. А шумот на нивите крилја беше како шум на коли со многу коњи кога трчаат во војна. во врска со овој текст, лажните белградски пророци од метата деценија, да со бујна фантазија, изнесува и објави едно многу интересно толкување, кое што, како и на други, беше погрешно и не се исполни. Во контекст на она, дека Јован Павле II ќе воскресне и ќе бил следниот папа, што не се исполни. Десетиот стих. Имаа пак опашки како скорпиите, а на опашките осила и им беше дадена сила да им пакостат на луѓето пет месеци. И за цар над себе го има ангелот на бездната. Името негово по еврейски е Абадон, а по грчки Аполион. И сега тоа, значи петата труба, е првото од трите трубни зла, а второто и третото зло следат потоа. Е сега, прашањето е следува Дали некој, било кој човек денес, било кој човек денес на ова планета е запечатен со Божиот печат? Не. Дали постои некој човек денес кој што е жигосан со жигот на зверот? Не. И едното и другото се настани од од единината. После па изгледа близка едина. Дали во времето на турците и Отоманската империја некои луѓе го носеле Божиот печат на своите чела? Не. Гледате, ова е еден елемент кој што упатува на еднината. Не само за седмата, туку за сите труби. Како дел од седмиот печат, кој што се отвори и кога тој се отвори, седумте ангели што стоја пред Бога, осма глава, втори стих, и беа дадени седум труби, и после описот што направи они друг ангел со каделницата од жртвеникот, после тоа, кога ја фрлил каделницата, ја наполнил со огнот жртвеникот, ја фрлил земјата и тоа што појавија гласови, грамотевици, сеткавици и земјотрес, веднаш потоа шестиот стих и седумте ангели што ги држа седумте труби се приготвија да затрубат. Арномак, е сега друга забуна. Ако се сето ова настани од дедината, како треба да ги толкуваме тие пет месеци? Ако не втима да ги толкуваме како буквални пет месеци, беќе не може да ги толкуваме како 150 години, според принципот ден за година, тогаш не би требало да го толкуваме како седум дена и половината час, кога се отвори седмиот печат, туку тоа би требало да биде нешто друго. Ова се само разни мисли, со какви потешкоти се соочуваме и кај двете толкувања, не само кај едното. Но затоа откровението е предизвик, затоа откровението е, е вака напишено, за да получуваме. Да беше откровението нешто лесно за, за дешифрирање, не беше да биде напишено. Во десетата глава, а кога затрубува седмиот ангел? Да се подсетиме. Во која глава? Седмата труба. Дори во единесетата глава. Дори во единесетата глава. Така? Ке дојдем до таму, имаме уште неколку минути. Ова е интересно во десетата глава. Десетата глава представува една сендвич визија помеѓу шесте и и седмата труба. Како што седмата глава со запечатувањето на 144.000 <laughs> беше сендвич визија помеѓу шесте печати и седмиот печат од почетокот на осмата глава. Освен седом цркви, седум печати, седум труби, Што друго седум има во откровението? Да. Злата, светилниците, друго? Седумте гробови. Тоа е. За тоа зборува десетата глава. И сега седумте гробови се некоја наречена Божја тајна. Она за што проговорија седумте гробови, да ја му било речено да не го запишува. Тоа е тајна. Што мислите, што содржи таа тајна? Што е тоа што го објавија седмите гробови? Бејќи тоа е дадено во контекст на оној ангел, што со едната нога стои во водата, со другата на земјата. И му вели на Јован, еве тија книгата, изедија, во устата ке ти биде сладан комет, во мевот, во стомакот ќе ти биде гочлива како пелин. Ја би сакал да ги прочитам само зборовите од четвртиот до седмиот стих. Десета глава. Обратете внимание бидеќи е во контекст на темата за Божијето царство. И кога седомте гробови проговорија со своите гласови, сакав да пишувам, но чув гласот небото, кој ми зборуваше, запечати го тоа што го зборува седомте гробови и немој да го пишуваш. И ангелот кој го видов така стои над морето, и над земјата. Крена рака кон небото и се заколна во оној кој живее во вечни векови и кој го создал небото и се што е на него и земјата и се што е на неа и морето и се што е во него. Што се заколна? Што кажува овој ангел? Дека време не ке има повеќе. И сега, што мислите, што е тоа што го кажуваа седомте гробови? година. Тоа е оно што Елена Вајд го пишува во, во големата борба. Запечатените праведници. 144.000, значи, како да ги наречем поинако, за да не се занимаваме со бројката последната генерација, поинако се вика во адвентистичката теологија, последната генерација. Која што денес повеќето адвентисти не веруваат таа теологија. Не веруваат во последната генерација повеќе. Веруваат според новата теологија, ке си грешиме додека Господ дојде. И после ке одиме па гјаволите, се разбира, бидејќи кога Господ ке дојде и ако се уште грешиме, во време кога повеќе посредник нема да има во небесното светилиште, значи, отидовме по гјаволите, а не, а не во Новиот Јерусалим. Колку е страшна новата теологија, колку е погубна новата теологија, и во денешниот адвентизам за протестантите да не зборуваме. Седмиот стих пак вели, 10 глава. Значи, повеќе нема да има време, вели ангелот. Но, во деновите, кога седмиот ангел ќе се огласи и ќе затруби, тогаш ќе се изврши тајната на Бога, како што и беше објавил тој на своите слуги пророците. До сега, што знаете што, од толкувањата со кои што сте се запознале, што сте ги прочитале во животот. Што представува таа книга што му била дадена на Јован да ја изеди? Што била сладка како мед, горшлива како пелин, потоа и така натаму. Во устата сладка како мед, во стомакот горшлива како пелин. Што е тоа? Да, а самата книга што е? Се толкува дека е книгата на пророкот Данијал. Бидејќи од, од, пророчкиот, од, од пророчкото време на Данијел, адвентистите верува и проповеда дека 1844 година ќе дојде Христос и го одредува, ја одредува годината, че значи датумот на второто Христо одлагање, кога велам адвентистите, мислам на, на милеровците, како неформално движење, не деноминационално движење. Целата оваа сендвич визија сака да ни каже, сака да ни упати една страшно важна порака на сите адвентисти. Прво, дека време повеќе нема, дека не треба да се занимаваме со предвидување на време за второто Христово доаѓање. Не треба да пресметуваме да, години и датуми на второто Христово доаѓање. Зошто? Бидеќи второто Христово доаѓање не зависи од датум. Зависи од некои услови што треба да се исполнат на оваа земја, а кој што Господ по својата милост постојано ги одложува. Постојано им прави сопки на плановите на новиот светски порадок, заради нас, повторно, и заради мнозина милиони се уште необратени, се уште непросветлени души кои што допрва треба да се обратат, да поверуваат, да, да се покајат, да се спасат. Значи, второто Христо дојање да не зависи од хронологија, од некој датум. Но, кога ќе се случуваат овие настани, кога времето на милоста веќе ќе биде завршено и кога ќе дојде времето на седмиот ангел – да затруби, тогаш ќе се изврши Божјата тајна. Односно, тогаш, пораката на Десетата глава, на оваа визија, тогаш Божиот народ, запечатениот народ, ќе му биде откриен денот и часот на Божијата. И како ќе му биде откриен, се секјавате, според големата борба, како ќе му биде откриен? Они ќе го слушнат Божиот глас, кој што ќе го каже датумот, ќе биде интересно на кој јазик ќе биде тоа. Но да тие ќе ги разбираат. <laughs> тие ќе го разбираат, во секој случај. А за останатиот свет, што ќе биде тоа? Како, кога се случило прв пат такво нешто? Господ да кажал нешто, Исус го разбрал, го чул, а останатите евреите велеа и загрбе. Јован 12 глава, ако чијат. Да. Во <laughs> истата глава, да. И, да. Јова 12 глава, читете. Седомте гробови ја содржат информацијата за денот и часот на второто Христово доагање. Но таа информација нема да биде дадена пред да затруби седмиот ангел. Зошто? Зато што второто Христово доагање не зависи од датум, зависи од исполнување на некои конкретни услови во црквата и на оваа земја воопшто. Кога тие услови ќе бидат исполнети, кога времето на милоста ќе биде завршено, кога трубите ќе трубат, злата ќе се излеваат, Божјата рад ќе биде запечатен, Остранатиот жив свет ќе биде жигосан со жигот на зверот, со антихристот тогаш Господ на својот запечатен народ ќе им го открие денот и часот на второто Христово доаѓање, што за нив, за, за во тие услови, за нив тоа ќе биде страшно големо охрабрување, ќе им треба такво нешто, за да издржат уште малку, да го издржат тоа страшно време на големите неволи, како што е наречено, и а австријаците се разбира, тоа нема да го разберат, затоа што за нив тоа ќе биде како да загрмел гром. Што е првото нешто што се кажува дека ќе се случи во 11 глава, откако ќе затруби седмиот ангел? Петнаести стих, или седмата труба. 11 глава, 15 стих. Затруби и седмиот ангел, и по небото одекна силни гласови кои викаа што? Ева се овие за мене најславни зборови. Царството на овој свет стана царство на нашиот Господ и на неговиот Христос и тој ќе царува во сите векови. Пред да се појави Христос, со небесната војска, пред да ја изврши таа голема инвазија, што ја в мејатата савота, За да го воспостави Божето царство на оваа планета, како вистинска држава, уште е кој ке затруби седмиот ангел, царството на овој свет ќе стане царство на нашиот Господ. Ке биде прогласено ќе биде прогласена власта Господова над, или Божјата држава ќе биде прогласена на целата територија на, на нашава планета. Понатаму што се вели, ако читаме, и 24 старешини кои седеа пред Бога на престолите своји, паднаа ничкум, и му се поклонија на Бога велејки, ти благодариме Господи Боже Садржителе, кој си, кој беше и кој ќе бидеш, зашто ја прими својата голема сила и се зацари. Господ се зацари. И што па, нели Господ се зацари уште пред 2000 години? Нели веќе царува? според апостол Павле во Коринтијаните 15 глава. Тоа е царството на милост. Но Господ ќе се зацари уште еднаш во царството на славата и затоа вели во 25 глава од Матеј која ќе дојде на оваа земја со сите своји свети ангели во славата на сите своји свети ангели славата на Отецот во сета небесна слава што вели што што е првото што следи кога сиот човечки ќе дојде во својата слава, во славата на Отецот и сите свети ангели, ќе седне на престолот на славата своја. Значи, тогаш веќе ќе биде воспоставено Божиото царство, царството на славата на оваа земја. Ке се навратиме на овие теми, кога ќе проучуваме затоа, но тоа е тоа што Господ го мислел, што мислел апостолите кога рекле <laughs> царството Израелово, е едно. Но што мислел Господ, уште еднаш најважната порака за нас денес, што многу генерации адвентисти во мењатото и познати проповедници не ја научиле таа лекција. Лекцијата од Откровение 10 глава е истата лекција од дела 1.6. Не е ваше да ги знаете времењата, кои што Господ ги задржа во своја власт. Дека му е фала и слава вечно. Амин.